Sova Info. Dakle, sveučilište u Rijeci potpisalo je prve ugovore s poduzećima e glas i hidromodeling o financiranju poduzetničkih projekata i sredstva Fonda za poticanje poduzetništva i partnersko povezivanje s gospodarstvom. To je prvi primjer takvog oblika poticanja poduzetništva u Hrvatskoj i širem okruženju. Tim se ugovorima želi povezati sveučilište u Rijeci s gospodarstvom, poduzetništvom i zapošljavanjem studenata. Istaknula je rektorica Snježana Prijić Samaržija. Studentski zbor sveučilišta u Rijeci omogućuje besplatno noćno skijanje za studente u sklopu manifestacije Zimsko lice platka. Karta za noćno skijanje je besplatna, a naknada za sudjelovanje iznosi 80 kuna. Autobus polazi s Jelačićevog trga u subotu u 17 sati, a svi zainteresirani prijavnicu mogu pronaći na stranicama Riječkog sveučilišta. Sutra i u subotu održava se dvodnevni program na temu joga i zdravlje. U petak se održava stručna tribina u gradskoj vijećnici na Korzu, a u subotu radionice koje će voziti s vami Vivek Puri, Alen Minić i Maja Stošić. Ovo događanje podržava i rektorica Riječkog sveučilišta, a predavanje i radionice su besplatne za studente i djelatnike sveučilišta. Kolege s Polskog studentskog radija Iksica u suradnji s HRT-om Pula organiziraju audiciju za voditelje, glazbene urednike i glazbene tehničare. Zainteresirani mogu pristupiti audiciji koja će se održati 22. veljače u 15 sati na HRT Radio Pula. Na audiciji je potrebno donijeti prijavnicu koju je moguće preuzeti na internetskoj stranici sveučilišta Jurija Dobrile. I na kraju vremenska prognoza, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, a poslije podne ponegdje s umjerenom naobakom. Najniža jutarnja temperatura je od minus 1 do 4 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva. S ovu info uredila Maja Krištafor. Slušali ste Sovu info.